eta Ikea eta bere muble ederak, merkeak eta erreski muntatzen direnak. Bo, nik entzun dudanez ez dira inederrak, ez zain merkeak eta ino gutiago erreski muntatzen direnak. Denda haundiunek arrakasta badu alta. Iduriz, bai hona inguruetan instalatu duen eh, duten berri untan, eh, poz haundiarekin, saltzen dituzte, jendeak poz haundiarekin erosten du, bere produktuak albezain merke erosten ditu Polonian edota asian, eta gero, be, bengo biztanleak piskatkariago erosten dituzte, ondotik behar den bezala, be suediatik ez zurun, eh, azkenean ekoizteko funtsian, gora etxeko bizia, hau da bere lema nagusietariko bat, gora beraz, edo niut ere izan zen garai batez, niut edo lako zerbait, bref, hori dena erraiteko, Deus ikustekorek, baina Nikea ipatzeko ala ere, makina handi bat dela gaur egun, hori badakigu, multinazionala eta gaur egungo ekonomia eta Enpresariak gobernu direla, aipatzen direlarik, ebe hemen badugu adibide eder bat Ikea eta Suedia adibide onak dira. Argiak dion bezala, Suediak mendebaldeko saharari ateak itxi bait dizkio azken oren hauetan, Marokon be Ikeari irekitzeko azkenean. Marokok eman presioari erantzondu du Suediak, Ikeak bere lekua ukandezan Marokoko gobernuak Ikeari dendak instalatzea berak kontrolatzen dituen lurraldeetan debekatu baitzion eta historio politiko bat bada gibelean espikatzen dut. 2008an Suediako parlamentuak Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoaren independentzia aitortu zuen, eh? estatuak, beraz, suediak, ala aitortu zuen, saharauien zat, populuaren zat, aitortza simbolikoa bada ere, e, garrantzitsua, eta marak, marokoren zat aldiz, ez zin pentsatuzkoa, pentsatzen duzien bezala, marokok, ikeak, Casablancan eraiki behar zuen dendari, irekitzeko baimena ukatu zion, eta horrez gain, suediako produktuai betoa ezagik. Eta hortik entzina gauzak biziki fite joan dira, betoa ezari eta egun gutxira Margot bat matzeri ministroak arazi zuen Mendebaldeko saharekiko, sahararekiko suediaren kanpo politika berrikusiko zutela eta ara, zonbait egun pasa dira eta fini, saharako errepublika ez da gehiago eksistitzen desagertzen da suediaren zat, suedia zelarik Europar batasuneko errialde bakarra saharako Sirarako E-Republika Arabiar Demokratikoaren independentzia aitortu zuena. Ikea! Demistak putz, utz, pitz, hitz. eta putz. Itz eta putz. Bo, eta aktualitatean ere atzo ez duen demorari kukan eh, aipatzeko fite joan baitzen horena, baina kortxikarrak Parisen uh, eh, impresio ondia egin dute, berdin entzun duzia aipatzen berrietan ere aipatu dugu, eta behatzoko gainagusi izan da, kortxika bere eskaerat, eskaerak egiterat joan baita, atzo atxaldean, Manuel Valtzekin itzordua zuten, eta bon, eh, gustu gazi gozo, gozo batekin atera dira orokorrean bialdeak pentsu dut, eta eskaera nagusietan kortxikaren ko, koofizialtasuna baita preso politikoen amnistia dota urbiltzea ere prentsa frantxez guziaren zat eh, be, aski eskaera arrigariak eta ezinon hartuzkoak biztanena eta prentsa guzietarat eh, gomit ziren disidenteak eta bidea bada Oraindik kortxikarrek erraiten dutelarik ez direla frantsesak, ebe zin ulertuzko gauza da. Oui, la France a une position, elle est un petit peu isolée sur ce France, type hein. de position en Europe. Hein, vous dites la France, hein, euh, hein, Jean-Guy Talamogne. Hein. Vous dites la pardon France. Vous dites la France. Hein. Oui, ouais. la, Fra la, France. <laughs> Oui, je, je, dis, je, dis, la France. La France qui est un pays ami et euh, qui est un, pays ami, ami, un pays ami. Ah, ça fait, réagir Guy Birenbaum et Fabienne Satas en même temps. La Francia beste estatu bat, eh, Francia estatu lagun bat eta oinu ez du hoietan etxai bat, ez da gaizki. Izkuntzaren koofizialtasunaren kasuan frantses gobernuak jadanik erantzun du, zagutzen dugun erantzuna, frantzian den hizkuntza frantsisada da besterik ez ados, ebe kortxikakoa kortxikarra da, eta euskal herrikoa euskara, eta kitu. Musikaino bat eta bebernadete korentxetan aipatzen eh, zuen kantu berri hau Free Otegi, Freedom All ekimenaren kantua eta bideoklipa aurkeztu dute gaur uh, diru laguntzen bidez, beraz crowdfunding kampaina baten bidez dirustatua izan den bideoklipa erramezala nazioarteari begira egina izan dena hemen txenduzie entzun gai Entzun with the wind I say Agdakarena Here I'm sing, sing aloud Haitxeta esan oze Badituzte aurpegiak Izenak elbideak Baina ez daudetago kien lekuak eskuetan hartuta kartzelan dira preso diren artean geu ere preso garaan notre punition Ils s'en prissent la raison la razón Calera et torrigara Irria espainetan Agurra eskuetan Berton behar ditugu beraz, kantu berria, Free Otegi, Freedom All, eta entzuten duzien bezala, inbat euskal artista dira, naiz eta hizkuntza guzietan, ari diren, fein, guzietan. Euskaraz, frantzisez, espainolez eta inglesez, beraz, euskal erritik elduden... Eh, eh, Oiua izan nahi duen bideoklipa eta tartean beraz murxego dota eta peti dibiaz entzun duzie frantxesea zari zen artista beraz zen besteak beste niko etxartere kantuz ari da hemen Joseba bat tapia edo Usue Alberdi, ala, xarean bideoklipa ere ikusgai. Eta be bostak eta mazazpi dirakasi, keitz eta putzen laster, Martin Kitio gurekin izanen da, eta astertero bezala momentuz, entzulearen iritziaren ordua da, eta orain beraz zuri itza Alex Artzelius. Egun hon eta urte berri hon intzule guziar. Lokarriak, Badakit modako sujetak izaiten direla usu, aipaldien egiteko tenorian, aktualitateko gaiak, benan, egun aski filosofiko biniz, bizitzain inguruko gogoeta zomait hedatu nahi nuzke eskual irratietako gainetaik. Lokarriz inguratiak ira, preso hartzen gituzten lokarriak, edo askatzen gituztenak bestenez. Ama, aita, aitatsi, eskolan itentuun lagunak, unibertsitatera joan eta ezautzen dugun lagun berriak, sortu ginen etxea, amain etxaldia, bizi zantugun hanbeste esperientzia, amodio eta seksu erlazioniak. Kanta initzetan dugu intzuten deus Estela betiko. Greziako filosofoak ere, harrit nola guzia higitzen eta kanbiatzen zen ikusiz. Eta inahal handiak iten zuzten, kanbiatzen zen guzi hortan, zer baratzen zen jakiteko. Bizitzez, bizilekuz, ambiantzaz, lanez zibera, guzi edakigu aio erteko zomat besarkada emantun, zomat nigar malko isurtzen dugun, zomat horitzapen eta zomat irri berri aire fresko eta bizipen berri ukaiten dugun. Lokarri batzu hausten dira, beste batzuen sortzeko eta tenkatzeko. Usu lotxagira bakarrik baratziain, nihor kezkitiela maiteko pentso dugu. Eta lotxa hori gainditzeko, bikote baten txekai ibiltzen dira jendeainitz. Zulo horren, nolazpeit estaltzeko. Dependentzia dugu sortzen, pentsu dugu presuna hori gabe, ezkirela bizitzen ahalko. Ez dakigu deia presuna berezi hori, egiaz maite dugunetz, edo gure arazoen estaltzeko estakuru badenetz. Dependentziak hautsi behar dira. Ez da lokarririk ukan behar ingurian erraindu bate peno gehiok. Bedea untxa behar da izan, haren buriaikin, beste ekilan, untse egon nahi badu bedein. Bena posible dea hori ote, ingurian maitetun jendiak emaiten daukun segurtasuna gabe. Zinez konten egiaz maitetugun presunak gabe, dela ama, dela lagun handi bat, edo bikotea. Gizakia gizaki soziala dela intzundugu usu eskolan, otso bakar batek ere, ez du hanbeste indairri zain, alta bai taldean delaik, eta errainuke gure kasian ere, gisa bereko zeit dela gertatzen. Guzia erlatibizatu beharbita mundu juntan, gutugun harremanak ere bai. Noite edo zeiti zigarri maitatzia normal dela errain Benan ikasi behar nuke, posible dela bizitzera jura gabe. Guk espero dugun etorkizuna ez dela segurenik ere, guk imaginatzen dugun bezalakoa izain. Eta gure harremana kanbiatuko diela, bementu gastuagoak izain diela, zomaitaldiz, eta hobiak beste zomaitaldiz. Dependentzia funtsian erlatibizatu behar dela. Bizitzain izaera dinamikoa behar dugu onartu. Guzia igaiten eta kanbiatzen dela, ez atxarrik, ez bururatzeik ez dien denborian. Hori da bizitziak emaiten ahaldaukun irakasbiderik ederrena, eta ikas dezagun. Ondokaldi bat hartio. Ebera, Alex Artzeliusen erakaspena gogo eta hemen lokariak deitzen dena milesker zuri ramezala entzulearen iritzi astertero goizberin eta hitz eta putzen eta deneri idekia den tartea. Zure irratiarekin komunika ezazu goizberri eta hitz eta putze mankizunetan zure iritzia partekatu, ikusten ari zirena kondatu, aroa edo bideen berri eman. Erantzun gailuan mezuak utziz, SMS-ez ala WhatsApp-ez. Zure kontaktuetan gehi gaitzazu. 06, zazpi zazpi sortzi, bost bat bederatzi 0. Irratia elgarrikin egin ezagun. Martin Kito Laster eh, gurekilan, eh, baina hitza eman aintzin eh, Martini, laire ipamen bat, berrian agertzen baita Martin Kitoren saldi bat, saldi eroaren marazkian bere txio bat, bere tuit bat berri zartua izan baita, bengadoreak, bengadoreak zer da hori, berak dio bezala aurrak ikastolara gara iziristeko goiz osoa benga benga esaten pasatzen duten gurasoak begiraita benga benga, ez dakit hemen nola erran behar genuken, baina, bo, zagit, xauri, nik ari zen esak urari erten dakot, zagit ziak nolako itzak baliatzen dituzien, bengadoreak baino bestelakoak ere baitira. Hala, hemen Begikliska bat, Martin Kitiori, baina lehenik, ala ere, joiten gira zure gana horretarazten hotzet laster ere uh, eh, iritzen tartean maite lopaien hitzak entzuten alko dituziela. Mostak terretatik goitita, Maia Fontan, izan dela gure gomita planning familiala, aipatuko dugu baionan etxi berri den elkartea. Gaurkoan Martin Kito Euskal Herriko irritipi batean dugu, Martin Arratxaldeon, nun zida zehazki? Arratxaldeon, arantxa eta hitz eta putz irratxaioko entzule guztiok, ba errekarotzen nago, jakingo duzuenez, errekarotz, Nazarroa beherean dago, Doni bane grazitik hogeita mar bat kilometrora. Bai, bai, paisaia edera eta lasaia duzu hor, eta jende jatorra ere bai zurekin, ez da, Martin? Ba, bai, e, da hemen ditut nire ondoan herriko alkatea Dominik eh, Maritxalar. Arratxaldeon, Dominik? Ah, arratxaldeon. Arekin batena herriko bi gazte, ez dakit nola esan, etorkizuneko bi enpresari, eta orain bertan kalean zebilen eh, kanpotar bat. Uste dut, Nafarroa garaitik etorri dela, eta uste dut gainera lesakarra dela. Arratxaldeon, zuri ere? Arratxaldeon. Bon, Martin, gaia zein den, azalduko diguzu, berdin, entzulei, kontua da, errekarotz erritipia dela, ez da eunta berroita mar biztan lera iristen, mainan, laste galdaketa haundiak izanen dira errian, erriko etxeak onartu berri baitu, irigintza proiektu berria eta proiektuaren arabera, eunka etxe bizitza, kiroldegia, hotela eta beste ez dakitzen bat gauza eraikiko dituzten errian. Ba bai, zuk eh, esan bezala xe da besteak beste, bosteun eta berrogeita mar etxe bizitza eraikiko dituzte, eta hemen aldamenean lehen esan bezala Dominik daukagu, Dominik Maritxalar, bertako e, alkatea. Dominik, eh, errekarozko alkatea zaren aldetik, badaukazu zehaztea ze motatako etxe bizitzak izango diren? Auriak etxe bizitzak garistiak izanen dira, eh? bosteun mila eurotik gorako etxe bizitzak, zenta ez dugun nahi, eh? gure egirat B mailako jendea etorzerik, horiek ez dute sosike maiten goi mailakoak nahi ditugu, horiek dirutza handiak mugitzen dituztelako, eta espero baitugu dirutza horren parte bat beden eh, herrian galditzea. Goi mailako jende horri begira, heliportua ere aurreikusi, aurreikusi duzue. Bai jauna, Hala da, erripideak bakizu, ez dira sobera zabalak goi mailako jende hauek dituzten automobilak behar bezala gobernatzeko. Eta erripideak zabaltzeko ordez, erabaki ginen helioportua eraikitzea. Bakizu, helikoptero zehiraino etortzeko aukera eman nahi genien. Erripideak zahaltzea ez da ekologikoa, eta heliportuak eraikitzea bai. Eta gu ekologista gira, beste ezeren gainetik. Arantxa, eh, mhm. konturatuko zinenez, errekarotzen ingurumenaren aldeko apustua egin dute. Garapen jasangarriaren aldeko apustua. Bistan dena, konsientzia ekologista handia dutela hemen. Bai, jakina da hori. Begira, Arantxa, e, eh, irikintza proiektuaren baitan, beste asmo batzuk ere badaude, eta hoiei buruz eh, hitz egingo digute, Martxel Casanova eta Igintza Arregi herriko gazte enpresarien e, izenean. Martxel, zehazki, ze proiektu dituzue aurre ikusita? Lehenengo eta behin, Egan nahi dut, erriko gazte jendea biziki unkitua eta interesatua dela, eh, Rikarozko proiektu unekin, aspertuak bai gira mailako lanen egiteaz, ba, bereak zaintziaz, baserko sirko lanez, eta barrez. Horregatik, erriko gaztek, enpresari talde bat sortu dugu, eta guk kudeatuko ditugu errian eh, izanen ditugun eh, negozioak. Ba, zein dira, edo hobeto esateko, zein izango dira negozioiek? Bost zahiko utela egin dugu, bon, seikoan egin nuen, baina eh, ez digute utzi, oraindik ez taki guzen dako. Bo, ba, amasei apartamendu izanen ditu hotelak, bost gerileku, horietako bat e, turistek ekartzen eh, dituzten eh, animalientzat zat izanen da. Zazpilate txen, be, azteko egun bako txaren dako bat, eta gero, bada hotelaz gain, beste negozio batzuk, e, kazinoa, spagunea, dinosauruen parke tematikoa, E, eta ez ahantzi, zezen plaza. Hogei mila eserleku izango dituen zezen plaza. Ego eskalegian, zezenketak debekatzen direnean, denek unat etorri beharko dute zezenketak ikusina ebaituzte. Eta bestea, ezer ezaren museoa, utxunearen museoa izanen da. Mm -hmm. Bai, eh, hori e, xea ipatu didazue lehen museo hori, e, de nazin izena jarri behar diozu ez, da? Bai, hori da. Izen guztiak inglesez emango ditugu, inglesa da, etorkizuneko hezkuntza. Eta bertako langileak ere inglesez ari beharko dute. Gure azken helburua hori da, erritar guztiak inglesez mintzatu alizatea, kanpotarek inglesez edo zer galetzen balen badute, erridikulua ez egiteko ongilitaike etxean, tabernan, eskolan eta olako tokietan egitakak euren artean inglesez hitz egiten astea. Eta jakin dudanez ere, erri aldizkaria, jadanik inglesez argitaratzen dute lehen errekarozko agabotsa zen, eta orain errekarotz news da. Bai, arantxa, mm-hmm. alaxe da. Mm-hmm. Errekarotz news da. Dagoeneko herritar batzuk hasiak dira etorkizunera egokitzen, biztan denez. Baina, eh, kanpotarrek Ze iritzi dute kanpotarrek? Kanpotarren iritziaren berri emateko, lesakar bat dugu gurekin, <clears throat> lehen aurkeztu dugu lesakarra, kalean zebilen, errekarozko bazterrak ezagutzen, eta hau esan digu, hau esan diogu, barkatu. Etor zaitez gurekin, herriaz hitz egiteko. E, barkatu, e, zer iruditzen zaizu errekarotz? Agitz aspergarria, nik aldutan emilelako aietu naiz. Bertzela ez nintzateke sekula santan torko. Ona zertara! Ez togokak usaina bertzerik da. Taberna ire ez da? Komunera joateko premian eta kaka errekan ondun inberri dut. Igual, horreatik da kaka usaina herri osun. Horaintxu entzun dituzun eh, proiektuak gauzatzen badituzte, herria erakargarriagoa izango da zure ustez? Yes, of course. Aukera izanenuke aberaskume batekin ligatu eta hoteleko amasigarren pisura goitzeko seguru errekarotz faulus izanen dela. Wonderful. Ba, oraino, gaur esan beharrekoak, arantxa. Yes, thank you, milesker, beraz Martin, eta behondoko batean ere jarriko dugu gehiago... Bai, gai... barkatu, barkatu, arantxa. Alkateak zerbait esan nahi dugu, azken itza. Bai, eh, zer da? Ba, eranainien erriuntan suertea hundia dugula denek. Den denek proiektuaren alde girelako eta hemen ezpaita muturzikinek protesta egiteko. Dena gira errikarotz moderno baten alde. Hala, hori nien egan nahi. Ebera, eh, hausapezaren hitza, erriaren hitza beraz, eh, Martin, eh, inglesez momentuz ez, muturzikin ez dakit inglesez nola erraiten den. Hortan bego, <laughs> bego bentzat, Martin. Agur! Agur! Laster hitz eta putzen aldiz, maite lopai gurekin izan da Facebook eta nausiak aipatzeko eta ondotik maia fontan gure gomita, lorten gutitan, baionako planning familiala zerratu da eta horrek dituen ondorioekin, eh, be, berekin aipatuko dugu. Laster, anartan bostak eterdi euskal irratietan berriak zurekin Bernadet Argain. Hegazti gripaz departamentuko laborantxa gambarak eh, hitz meiten du ahalakoro egiten zituela hegazti griparen kontra ipatu arauen azteko, hala nola askuntzen utxika txikitzeko EPEA laburtzea, bestalde askuntzen sustengatzeko laguntzak ere galdikinak dira, departamentuko gambarak eritasunaren ondorioak kudeatzen ere ditu, alde batetik negoziaketak ere manez ministeritzarekin, bestetik hasleen egu egoera ere ikertuz. Amikuseko kantonamendua eskualegian egonen da, bartelemi ager hautetxiak amikuse eskualdea salbatera nabarren goxe eta salieseri lotzea galdegiten zuen eskualegiko elkargotik kampo, lugalde antolak eta kudeatzen duen CDC-in errefusatua izan zaio gehiengoa kontra agertu da biarno eta eskualegiko hautetxi gehienek beraz ez dute onartu amikuse biar noko eskualde horiek lotzea Eskualegi eta biarnoko zerga etxeetan enplegu mugisteak iriskatzen du izeitea, goizuntan hiruetan ogoi bat langile departamentukoak elgarretaratu dira zergen etxearen aitzinean pauen, hamazazpi postu desagertzekoak dira orotarat urte juntan, dei bat luzatu dute ere helduden aste artean izanen den mobilizatze egunerat zerbitzu publikoen alde. Baiona eta Angeluko planning familialaren permanentziek ateak hetxi dituzte, atstean behin eskaintzen ziren emazter eh, aholkularitza, seksualitate, kontrazepzio eta beste, emazte gazteak ziren bereziki horat hurbiltzen eta emendikoiti ospitalerat joan beharko dute. Asteazken eh, goizuntan sortziak eh, amak gutitarik eh, aitzina, aikaren zozketa eginen dugu Jean-Michel Txekonekin eta ondotik... Donostia egunez, eneko goia Gipuzkoako hiriburuko auzapeza gurekin izanen da eguna eta Donostia 2000 amasai proiektua, aipagai besteak beste. honetan bizintxo bestak abiatzeko bertso pintxo poteoa endaiako baleak elkartean, antxeta irratiak antolaturik, zazpiterdietatik landa, egoizelaia, odei barroso eta aitor errazkin bersolariekin, zatoz eta egin topa, antxeta irratiak amarturte. Esan mandoka. Utsumandokan Charles Bidegenek beleiaz solas eginen deiku Jose Antonio Azpiazuk legen beltzaen izuritea zela eta etziela denek hargatik ihes egin eta Josu Martinezek patxi ihes aldia dela eta ihes falsia sinhetsazik ben gordalekian antolatzen hasi ziela. Utsumandoka aste hartez zazpitan, astizkenez lauetan uskal iratietan. Utsumandoka Prentsa ipatzeko tenorea itzetaputz eta lehenik aktualitatean eh, kanporaketa bat berreun eta berrogeita mar langile kanporatzekotan tan ubebikoitzak, barkatu berreun eta berrogeita mar langile kaleratu nahi ditu landa benen hori da berriaren titulu nagusia eh, eta argian ere lehen gai emaiten dutena Iruñako enpresada hori eta enpresako zuzenaritzak gaur jakinara zidie bere langile lehei asmo hori zuela berrenta burrita langile kanporatzea eta eta beraz hor hainbat reakzio sortzen dituenak Nafarroako enpresa osa suntsuenean artean dela azpi maratu dute sindikatuek eh, hor beraz uh, segitzeko den afera atxalde untan atera baita informazioa berriata argian gainagusi. nagusi. Berrian bestalde Espainiako gorde, gorteetarako hauteskundeen ondokoa independentistek, erradikalek eta anarkistek babestutako gobernurik ez du nahi esparzak UPN-eko presidente Espainiako erregarekin bildu da eta, bez, eta berdin eginen du ere eaiotak hori bostetan, beraz, ba, dila horren erdi baten txikur bildu dira eta beraz, eh, erramezala hemen berriak titulu gisa UPN-eko esparzaren uh, Kapimartu ditu erregeari eran dizkionak pentso alde hortatik ados izan behar zirela. Eta bestalde Xavier Agire, hau da ere gaurko aktualitatea berrian aipagai, uh, atxiloketa bat izan baita gaur eta epaiketa irmorik gabe, espetxeratu dute Xavier Agire, Espainiako hausitegi nazionalak, sei urte terdiko zigorra ezagizion, baina hausitegi eh, gorenaren eh, epaiaren zaintzen momentuz, gaztizko arresiak berriari, berriari jakinara zidionez, epaile aintzinerat joan beharra zeukan gaur eta beraz presondegirat bidali dute. Ipar Euskal Herriko itzan aldi, sakutik ez bada, zorotik titulua erabilera bakarriko plastikozko poltsen debekua martxan da, Ipar Euskal Herrian, nahi zorendik iru hilabete diren legea bete arazteko, zigorrak ere badira, ego Euskal Herrian debekurik ez da martxan oraindik, poltsaren alternatiboak eta horren inguruko artikulu, mamitsu bat hemen Ipar Euskal Herriko itzan. Nafarroako gobernuak asteartean erabaki dezake zer egin ezkuntzako lan eskaintzarekin argian aipagai hau. Nafarroako irakaskuntzako lan eskaintza publikoa atera ala ez. Nafarroako gobernuaren esku geldituko da azkenean eh, berau sustengatzen duten lau indarren artean akordiorik gabe, beraz hemen uh, hemengo gatazka beraz argian aipagai beste gaietan argian arkeologia gai bat martiodako dorea arizari arabako urtado de mendozataren doretxearen egoera kaskarrak kezka sortzen du, zuen trompatuna ongi ongi errandut argian txeetasunak eta beste bideo eskuetan hemen argian Euskal Herri independentea ekonomikoki bideragarria izango litzateke, eniaut apaolaza eka izenterreko ekonomialariaren elkarrizketa irakortzen aduzie hemen, edo ikusten arobek bideoan baita eta bestalde migrazioa ere ipagai, integrazio eta etxe bizitza eskubideak borroka sozialaren oinarian laster beteko du amarkada bat italiako parma irian den eh, artelab zentro sozialak urteak aintzina eta Emilia Romagna eskualde italiagaren eh, erreferente bihurtzen joan da gune okupatua integrazio eta etxe bizitza eskubiden aldarrikapenean erreportai berezi bat berazemen argian. Gazeta puntu eusen, elkargoa aipagai eta amikuse bereziki, amikuse Euskal Herrian geldituko da hau da titulua gazeta puntu eusen Bartelemiager amikuse erri elkargoko lehen dakari ordeak egindako proposamena hotx biarnoarekin bat egitea ez ez dute urtarrilaren emezortziko eh, departamendu mailako konzentajazio batzordearen bilkuran Free Otegi Freedom All ekimenaren kantua eta bideoklipa eman kizun astapinan aipatzen duen bezala Hemen ere prentsan eh, aipagai nagusi da, kaseta puntu eusen aipagai, baita media bazken ere gai nagusi. eta kazetan ere seireun gutun baino gehiago jaso ditu vilpent kartzelako zuzendariak Euskal Presoen eskubiden murrizketak salatzeko beraz bidali dituzte gutun horiek gutun igorketa bultzatu zuten iru Euskal Presoak kartzela kanpoko mobilizazioa eskertu dute presoak. Eta bi uh, mintzaldi bake prozesuaren inguruan eh, hori Parisen itzordua urtagilaren hogeita zazpian izanen da eta hogeita bian eta beraz hemen txe media bazken hortan bego prentsaren itzuli hau iritziaren tenore horrein zurekin maite lopai Langiliak nausia kritikatzen ahal otedia Facebook edo Twitteran. Huna funtsesko galtzo bat urte hatxare juntan. Gehuag eta habo inbeia handi bat lotzen zaie langiler nausian kuntredien kesia partekatzeko Facebooken. Eta gehuag eta haboe hausiak agertzen die langilen kuntre. Huna nula diala guti hausitegian iganden afea bat. Langile batek sortu du Facebook orialde bat izen bihunekin. Exterminazion de direktriz xioz. Prefosta, belantegiko berriak partekatu ditu belagunekin. Hastiala zaion zuzendaisaen berriak emanez. Askilaster berria heltu zaio lantegiko zuzendaiai eta segidan kanpoatzeko mania emandeio langileai. Afea hau, azterte behar izan du aizitegiak eta erabaki baten hartzia ez da uste bezainaiza izan. Alde batetik, legiak dio langile batek mintzatzeko zuzena badiala edo zon lekietan. Europako hitzarmenak bai estatzen due hoi. Eta bestetik, lanko diguak dio langile bat ez dela kanpoatzen ahal beideien gatik. Haleike, bizi pribiatien errespetatzie galteginik zaio. Hots, funtsesko galtuada Facebooken egaiten dena, publiko ala pribatuden. den. Hor, justiziak nekezia handiak baditu erabaki baten hartzeko. Eta azken, jakin ahiduzi denek, zer erabaki hartu dian justiziak exterminazion de direktrizo xiaz delako afean. Ebe, arazu emandeio langiliai. Pribatu salian ekarri dialakoz afea. Hots, jabiak, estu kampoatu ahalizan langile hoi. Ça va chier. Au boulot, il y a un patron. Et le patron, il gueule, et le patron, il gueule, et le patron, il gueule, et le patron, il gueule, et le patron, il gueule, et le patron, il gueule. Maïté Lepai, paille Suri, Lachter, Planning Familial, familiala aipatuko eta Maia Fontan izanen da gure gomita, emazten aldeko uh, eh, elkartetan uh, eh, burukatzen den Amaia Fontan beraz, eta planning familiala baionan zerratu berri delarik elkartea, uh, beraz, berekin aipatuko dugu, horretaraziz, beraz, nundik eldu den hau eh, musika pausaino bat lehenik uh, Lumi taldearekin eta Lumi taldea sari ikusgai azparnen ertzetan emankizunaren grabak eta kari, ertzetan radiokultura eta kanaldudek elgarrikin egiten duten emankizuna musikalan eh, beraz, gomita izanen da lumi eta deneri idekia da grabak eta behatziontan azparnen eta bihar ekiza izanen delarik. erran bezala ertzetan emankizunaren uh, grabak eta gaur duzi azparnen radiokulturalen uh, eh, lokalean, kanaldu derekin egiten duten emankizun untan eh, eta bihar, beraz, beste grabak eta baterein berten orean, ekizaren azken proiektua aipatzeko eta orain aldiz gure gomitaren tenorea. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, Euskal Irratietan. Eta erran bezala, ipatuko dugu uh, planning familialaren estea, bai honan eh, zen instalatuazen eh, gune hori, elkartea, uh, Frantzia Mailan funtzionatzen duen uh, egitura bat uh, delarik, gurekin dugu uh, amaia fonta atxalde hon. Atxalde hon deneri. Aipatzeko beraz planning familial hori, horretarazten zeniguke, zer den eh, planning familial zertarako baliatzen den orokorrean, ez da baina gehiago? Bai, historikoki kokatu behar dugu lehenik, eh, planning, planninga eh, ikur bat izan baita eta baita beti eh, emazten emancipazioan eta paper garrantzitsu bat bete baitu eta betetzen baitu oraindik. Doela irurogoi bat urte sortu zen planninga mlak taldearen uh, ondoan, paraleloki edo ondotik, eh, tokika aldatzen eh, zen. Bainan, Baina bi talde nak eta planningek paper garantzitsua bete zuten uh, abortua eta kontrasozioaren uh, legalizazioaren alde. Uh, Berbagazte entzat, uh, roitara ziberda, mila behatzeun eta idurogoita Eh, kontrezapzioa legalizatzen zela, frantzese estadoan, mhm. eta abortu aldiz mila behatzeun irurogoita ma bostean. Baina etzen hola gertatu, biztanda borroka... Luce eta azkar baten ondotik gertatu zen mugimendu feministaren barne baitzen ere planning eta mlak eta bitaleoiek horiek uh, beraz jola handi bat uh, zuten horren alde eta ez zuten bakarrik borroka egin baizik eta eguneroko uh, laguntzan inplinkatu Ala nola, e, legalizatu arte, e, klandestinoki abortatzen zuten eh, emazteak laguntzen zituzten, eta baita ere errezibitzen e, emazte eta neskagazteak kontrazepzioaren e, eskuratzeko. E, beraz, eh, hor, eh, kokatzen badugu historikoki, ikusten dugu ez dela nor nahi, eh, planin familial. Mm -hmm. Eta oraindik existitzen da betiko, betiko uh, alburuekin, eta beretzat, uh, seksualitate guziak uh, onartza importantea da, diskriminazioen eta ezperdintasunaren desberdintasunen kontra borrokatzen da eta uh, e, or, or, prinsipio hien gainean uh, egiten du bere lana, bere eguneroko lana eta antzidut ere bat, importanta, laizitatea. Mm -hmm. Beraz, iparalean, berba, kokatu behar dut, berba, e, uh, e, iparalean duela... Ba, Iruro gaita amargaren, amarkaran, errandezagun, blak, blak taleak zentzen, eta ondotik planning familia sortu zen. hemen, eh? ito, uh, ipar Uh, lehenik errandutan bezala, frantxez estadoko beste batukitan bezala, uh, borrokatu ziren uh, abortuaren legalizatzeko, baita ere kontrez, kontrazeptioa, eta errezibitzen zituzten emazteak laguntzeko abortatzen. Pasatu zelaik veil legea, hemen alere segitu zuten beren lana, abortu, abortuaren legalizazioen alde, baian egoaldeko emaztekin, eta epoka hortan, Uh, frankismoa zen, eh, hoita mm -hmm. kokatzeko eh, historikoki, eta eh, ba ziren hainbat emazte, hona heldu ziren eta bortatzeko, baitzen eskubide hori mm egoalean, eta naiz eta frantses estadoan legalizatua izan, uh, bazuten oino lana, egoaleko emazteekin, behaz laguntzen zituzten uh, uh atzerira joaten abortatzeko, edo hemen bertan abortatzeko, uh, eta uh, betiko lana ere, ala nola, uh, emazte gazteak uh, ere zibitzen, eta uh, emazte zain gazteak ere, kontrezeptioa lehen inguruko kontseiloak emaiteko, baita ere... Baita ere egiten zituzten uh, Frantses legearen baitan diren uh, uh, elkarrizketa legala mm -hmm. abortu tatua behar baita elkarrizketa bat eta homologoatua da planinga olako lana egiteko. Mhm. Eraz, mhm. kokatzeko bizik importantea da planingaren rola edo mhm. papera. Planning familiala, beraz, eh, azkenean eh, be, borroka feminista baten uh, ondorioa da, erranen dugu, eta bezuk espikatzen zinen bezala funtsian, eta hor, elkarte moduan ere funtzionatzen dena, eta bai honan, beraz hor, uh, ala ere funtzionatzen zuen, eta beraz, bonguk uh, oraiakin dugu, uh, kolpez gelditzen dela, azkenean, laguntzaile faltagatik, nola funtzionatzen zuen, beraz, elkarte horrek, nork parte hartzen zuen, zuen, eh, badakizu biskat, amaia? Bai, eh, bazen, eh, beraz, hemen desagertu zen duela ogoi bat urte ezaraz, baina emazte batzuek ikusirik uh, bazela utxun handi bat, berpiztu zuten duela zomet urte. Berba ez samar, nik eran ezak ez ez zitut datak memorioan. Eh? Bainan hor, multso bat... Muntxo batek hartu zuen bere gain, eta emazte militanteak ziren, uh, mugimendu feministakoak, eh, eta toki desberdinetatik eluzienak, uh, eh, beraz, uh, bazen hor ekipa bizkinte desgarri bat, eta uh, egunero, uh, lanari lotu ziren, ala nola, permanentziak, antolatzen, baionan eta angelun, baita ere eskoletan, diferent kolegioetan eta liseotan, uh, eh, eskuntza seksuala diburuzko uh, eh, saioak emaiten. Mm Eta nazte militante guzioiek horiek, uh, emaiteko adibide bat, hor eh, uh, ikusi dut, uh, 2000 eta malauan, ama, ama iru mila eman zutela lan hortan. Mhm. Beraz, mm diru gutxirekin eta beneboloen artean uh, lortu zuten uh, erreferentzia bat izaiten. Baita ere, uh, bai, biztan da, ibaten ziren, permanentzietara turbiltzen ziren emazten zan, baita ere, mediku, psikologo, eta uh, edizain mundu hortan. Mm -hmm. Baiz, azkenan ez da edo nor izaitena, lere kontsilari lan hoietan? Ez, egia bizkinpo, eh, zuk eh, jana bizik importantea da, eta justu eh, ez da horrela iten olako lan bat, formatu dira emazteruiek, mm -hmm. eta segitzen zuten formatzen, anitz denbora eman zuten, justu uh, uh, bai formatzen eta bai laguntzen planingean. Eta biztanda, galze handi bat da, uh, emengo desagertzea. Mhm. Hor, uh, beraz, eh, gaur egun planinga bukatua da, uh, be, em, emazteek edo neska gazteek uh, zer dute alternatiba gixan, uh, be, keskak balin badituzte edo azkenean abortatze kasu batean direlarik, ospitalea da, uh, aterabide bakarra? Bai, gaur egun bada egitura ofizial publiko bat, dena le centre de planifikazio uh, ospitalean dena, Eta horiek eh, duten funtzioa da kontrezepzioa eta uh, abortuari buruzko uh, lana eramaitea. Baina nalere, naiz eta uh, kanpotik ikusita helburu bera duten, nire ustez planningaren uh, plusa edo planningak zerbait gehiago ikartzen zuen, lehenik begitarte feminista bat, lehen aipatu duguna, eta hori desagertuko da, eta eh, begitarte feminista zer nahi du, eh, nere ustez, eh, errezibizen zuten, dozitusten emaztei buruz, tolerentzian dia, eta hori importantea da, berba ere disponibilitate gehiago, ez dut eraiten, biztan da, zan de plenifikazio nako, Eh, langileek uh, eh, hal eh, bezain ongi egiten dute peren lana, baina nitzetan ez zira behar diren medioak, eta, eta batzutan ere uh, ez dute behar den denbora, nahiz txatzen dira, diren hain bezain ongi egiten, eta badakit uh, han, de planifikazionean, badirela kalitate handiko jendeak eta langileak. Mm. Ez dukentzen... Uh, hor uh, planingan ba, elkarte bat izanki, Uh, bazutela libertate gehiago berba tolerentziazko uh, uh, lan hori eramaiteko eta bereziki begirada feminista hori emaiteko. Mm -hmm. Beraz galtze bat dela uh, begitarte feminista hau desagertuko baita, baina ere nahi nuke hoitarazi gure iparaldean uh, integrisa aktiboak ditugula, Eh, Monseñor Aiet apespikoaren eh, eh, inguruan, bereziki, eta eta oieri ustea terrenoa libro uh, biziki min egiten digu, eta galze handi bat dela, bai. Mm Aktualitaten den uh, eta apespikoa justuki ebe joen astean uh, abortuari buruz mintzatu da. Uh, horrek adibidez kezkatzen zaitu, uste duzu, senitzen duzu, azkenean badela terreno galtze bat feministen aldetik? Bai, du gabe, bainan uh, eh, espero dut erreleboa etoriko dela. Egia ezan, uh, eh, emazte horiek, eh, utzi balin badute beren lana, da ere erreleborik ez baituta txem, bainan nik nizkomen zituan terreno hori ezin dugula utzi, eta beraz, emazte batzuek zuek behar dutela eta hartuko dutela lekukoa, uh, erreleboaren eh, arazoa dugu, eh, orokorki, baina huartzen eh, ere gira lere uh, gauzak ari direra emeki emeki mugitzen, eta nola ez, uh, hortan ere, uh, espero dut, uh, askifite uh, batzu uh, bolondrez agertuko direla, gazteak bolondres bolondrez agertuko direla erreleboa hartzeko biziki importantea baita. Mhm. Amaia Fonta, meraz uh, eh, gurekin eh, ginuen erramezala baionako uh, eh, planifikaze uh, do planif, planning familiala be, gelditu baita, etxi berri baita elkarte hori eta be, esperantzarekin, beraz, aipatzen duzu mezala, dola somait urte jadanik zerratu baitzen eta berriz abiatu, beraz, berriz lantzekoa den terreno bat, uh, mile esker gurekin egonik atxade ontana. Mile esker zuai. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, euskal irratietan. Itxu mandoka. Utsumandokan Charles Bidegenek beleiaz solas eginen deiku Jose Antonio Azpiazuk legen beltzaen izuritea zela eta etziela denek hargatik ihes egin eta Josu Martinezek patxi arana eni dela eta ihes falsia sinhetsazik ben kordalekian antolatzen hasi ziela. Utsumandoka aste hartez zazpitan, astizkenez lauetan uskal iratietan. Utsumandoka! Asteazken goizuntan sortziak amargutitarik aitzina, aikaren eh, zozketa eginen dugu Jean-Michel Txekonekin eta ondotik... Donostia egunez, eneko goia Gipuzkoako hiriburuko auzapeza gurekin izanen da eguna eta Donostia 2000 amasai proiektua, aipagai besteak beste. horrekin agurtzen zaituztet e, gaurkoan, itz eta putzen itzordua bihar, bostak eta seiak artean, Marko gurekin izanen da, aste azken untan, eta bezaraipatuko dugun, bestaki gorenik, bihar ikusiko, eta horretarazten dauziet beti euskal webgunean, itz eta putzen emankizunak berri zentzun gai dituzela edo entzun gai, simpleki, uh, eh, bihar beti hor baitira seiak euskal